صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمه واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين tuendelea na tafsiri tuliyoanza hapo jana ya surati Maryam jana tulikoma aya ya tatu aya idhnada rabbahu nidaan khafia kumbuka pindi nabii Zakaria alayhi salam alipomuomba Mola wake dua kwa siri dua yenyewe ni ipi dua yafuatia katika aya ya nne qala rabbi inni wahana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا قال ربي hii rabbi asli yake ni ya rabbi kuna ya unida ewe mula wangu manake aya ya tatu idnada tukasema anida ni ulinganizi lakini hapa imekuja kwa maana ya addu'a kwa asli ni ya kisha rabbi kwa hivyo hii ya ni mahdhuf na hii mudhaf ilayhi rabbi mola wangu pia ikaondolewa kwa malengo ya kufanya ikhtisar kufupilisha kwa hii ni rabbi kwa urefu ni ya rabbi kwa sababu hii ni dua nabi Zakaria alayhi salam amlingania Mola wake ewe Mola wangu Rabbi inni wahana al'azmu minni alwahnu adhafu alwahnu adhafu amshtakia Mola wake kudhoofika kwa mifupa yake na hapa ametaja kudhoofika kwa mifupa li'annahu amudul badani structure ya mwili ni mifupa yake nyama huja baada nini mifupa ndo yule mtoto anapokusanywa katika tumbo la mamake Mwenyezi Mungu fakasawna al'idhama lahma mkono hawi mkono bila mfupa mguu hawi mguu bila mfupa na ukivundika hutosimama wala hutoweza kutembea kwa hivyo hapa ametaja mifupa kwa sababu ndiyo structure ya mwili wa mwanadamu mifupa ikidhoofika basi mwili mzima hudhofika inni wahana al'azmu minni mifupa hudhofika kwa sababu ya kuzeeka husi ugonjwa ni kwa sababu umri umekuwa ni mkubwa qala rabbi inni wahana al'azmu minni ay min al kwa sababu ya uzee na ukongwe Qatada katika kufasiri kipande hichi cha aya asema ashtakia kung'oka kwa meno yake mtu akizeeka pia hutopoteza nini meno yangu kibogoyo ndio tunaona mtu mzima akila hula uzee labda zamani akipata mfupa ataufuta habakishi nyama lakini afika umri amezeeka huu ni uzee qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba nabi zaka atupa taswira ya namna umri wake ulivosonga mbele huu ni uzee ukongwe washta'ala rasu shayba hii ishta'ala yatumika katika moto watu husema ishta'alat naru moto ukienea ukatia kuni au kwenye majani utaona unavyoenea washika hapa ukisonga mbele mpaka zile kuni zikiteketea za wajivu hapa kushabihishwa vitu viwili moto unavyoenea na ashaib ashaibu ni bayavu shari ile process ya mtu nyele nyeusi kubadilika kuwa nyeupe kuwa na mvi na hii huwa kwa sababu mbili ghaliban natural huja kwa ukongwe kwa uzee na wako wale ambao ima ni maradhi ama ana kasoro fulani wako watu kiukoo mtu bado ni kijana tayari ana nini ana mvi huwa wana kasoro ya vitu fulani inaofanya nyele zipoteze rangi nyeusi lakini ghaliban natural kikawaida mwenye mvi nani mzee washta'ala ra'su shayba na mvi haziji kwa ghafla nyeusi zote zikawa nyeupe la itaanza moja itafuata nyingine itaenea kama vile moto unavyoenea washta'ala ra'su shayba walam akun bidu'aika ربي shaqiya walam akun نسيكوا huko nyuma biduaika ربي شقيا نبي زكريا عليه السلام alikuwa ni mustajabu da'wa kila akiomba dua zake alioziomba nyuma zilikuwa ni zenye kutakabaliwa kwa hivyo ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fakama akramtani sabiqan bil ijaba falam akun shaqiyan biduaika bal kuntu sa'idan kama ulivonikirimu kule nyuma kwa kuniitikia dua yangu hukunikatalia dua yangu basi fala tukhlif adatuka ma'i hadhihi almarra basi hii dua naokuomba hivi mimi sasa pia nitakabalie kama ulivyokuwa ukitakabalia pale nyuma ashaqi ni yule ambayo asabathu shaqwa wa huwa zidu saada wa hiya alhirman anayenyimwa ndiye ashaqi pia wa dhalalu sa'i aliyepotea pia huitwa shaqi ndiyo hutuma malaika kijana kiwa matumboni mwa mamake aandike ni shaqiyun au au ni sa'id lakini hapa ni alhirman hakuwa ni mwenye kukataliwa dua yake ndio katika hadithi ndefu ya mtume swalla ambacho kipande cha mwisho humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum hadithi hii imepokewa na muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu kwa faida ya kikao bwana mtume rehma na amani zimfikie asema inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudalan yatatabauna majalisa dhikri Mwenyezi Mungu ana malaika special wanaozunguka duniani kazi yao kuangalia kuna kikao cha zikrullahi fa idha wajadu majlisan fihi zikrullahi qa'adu ma'hum wakiona kuna mkao kwa tajwa Mwenyezi Mungu au kikao cha elimu au kikao cha tafsiri kama hichi chetu kazi ya malaika hawa wakikuta kikao kama hichi hukaa pamoja nao wahaffa ba'dhum ba'dhan biajnatihim kisha huwatanda waliohudhuria kwa mbawa zao malaika Mwenyezi Mungu awasifu uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wana mbawa kuna wenye mbao mbili mbili mbawa tatu tatu mbawa nne nne kwa hivyo huizingira ule mkao na hutanda huwafinika wale kwa mbawa zao hatta yamlau ma bainahum wa baina samai dunya walivyokuwa wingi hujaza kwenye kikao hicho wakajaza mpaka ile space baina hii mbingu tuionao samau dunia na ardhi na malaika hawa ni viumbe vya nuru kwa mkao huu huja nuru fa idha tafarraqu araju wasa'idu ila samaa ule mkao ukimalizika wa elimu wa dhikri wa tafsiri malaika hawa wote hupanda mbinguni fayasaluhumullahu azza wa jal wa huwa a'lamu bihim Mungu yuwauliza lakini kuuliza kwake si kwa yuwataka kujua Mungu yuwajua lakini tufaidishwa sisi tunaoisikia hii conversation kati ya watu wawili kati ya Mwenyezi Mungu na malaika kuna faida awauliza min aina jitum mtoka wapi fayaquluna jina min indi ibadin laka fil ard kutoka kutoka waja wako walikuwa ardhini waja hawa yusabbihunaka ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسالونك الجنه ونكسبح وسمى سبحان الله wasema Allahu akbar wasema la ilaha illa Allah wasema alhamdulillah wayasalunaka aljanna na wanakuomba wewe pepo na sisi tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nasaluka ridhaka waljanna qalu ay ya rab wayasalunaka aljanna qala wa hal jannati Mungu auliza waniomba pepo hawa washaiona pepo yangu qalu la hawajaiona ayya rab qala fa kaifa law ra'au jannati Mungu wauliza itakuwaje hali yao wakiiona hii pepo hii pepo sisi tuambiwa hata Qur'ani tuelezewa sifa zake mathalul jannati allati u'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin kuna mito ya maji mito ya maziwa mito ya asali mito ya, te, ya tembo isiyolevya kuna matunda kuna hurul aini kuna majumba kuna mabustani hatujaiona Mwenyezi Mungu aliza malaika je itakuwaje hali yao lau wakiiona bila shaka kila mmoja wetu atakuwa na shauku na hamu zaidi aingie pepo ile kisha wakamwambia wastajirunaka wajilinda na wewe qala mimma yastajirunani wajilinda na mimi dhidi ya kitu gani qalu min narika wajilinda na moto wako wa jahannam akauliza je washauona huo moto kaambia la qala fa kaifa law ra'aw nari itakuwaje hali yao wakiuona huu moto tujilinde na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moto wake qalu wa yastaghfirunaka na wanakuomba wewe maghfira Mwenyezi Mungu ajibu kad ghafartu lahum nimewasamehe madhambi yao fa'ataituhum ma sa'alu na nimewapa walichokiomba nao ni pepo wa ajartuhum mimma stajaru na nimewalinda na lile walolinda nami nao ni moto wa jahannam wale malaika waseme rabbi fihim fulanun abdun khata'un inma marra fajalasa ma'ahu kati yao kuna mtu lengo lake hakukusudia majlis dhikri ana madhambi tele mtu mbaya ampita njia tu huyu na wewe uwasamehe wote na wewe uwapa pepo wote na wewe umehifadhi wote na moto wa jahannam Mungu awajibu walahu ghafartu na yeye pia nimemsamehe kwa nini humul qaumu la yashqa bihim jalisum hawa ni watu ukikaa nao anayekaa nao hapotoki ndo tamko la la yashqa qala rabbi inni wahana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت na mimi naogopa awaogopa nani almawalia hii ni jam'u ya maulan bimaana alwali na hawa ni alasaba na akaraba zako kwa upande wa babako kwa ufupi hawa ni abnau umumatihi hawa ni watoto wa maami zake hawa mawalia ni jamaa zako upande wa babako hata mimi naogopa jamaa zangu wa karibu zangu wa upande wa babangu hawa almawalia hawa ni ajilu thani ni second generation min warai ai min ba'di baada ya kufa kwangu nikiondoka mimi hii ndio generation itakaochukua hatamu awaogopea nini aogopea mustakbal risala huyu ni nabii haogopi mambo ya kidunia hamu yake kuu ni ule ujumbe na kazi yake ya kuwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu aogopa kutakuwa na khuluu saha kutakuwa na vacuum kwa nini aogopa ameona miondoko yao na kuwa watu hawa hawakwalifai kubeba dawa hii ndio hofu yako hofu yake kuu nabi Zakaria alayhi salam wa kanat imraati afira sasa swali laja nabi Zakaria alayhi salam awaogopea jamaa zake wa karibu kani hana mwana aogopea watoto bani umumatihi jamaa zake upande wa babake hana mtoto hana mtoto ndio wakana timraati atira mke wake ni tasa tasa ni mwanamke asiyozaa makhsus ndio itwa aqira mwanamume asiyezaa aitwa aqim Kiswahili aitwa gumba Akira sasa special ni mwanamke. Ukiambiwa akira bimaana hawa walioana wakiwa wana umri wa kuzaa na hakuzaa. Kwa mtu aweza kutozaa kimaumbile. Na mwanamke iwafika age fulani sinul yasi. Hii ni age ya monopause. Mwanamke hapati tena damu kikwetu humu kwa mazingara yetu 55 years na mwanamke akibalege mapema aweza kubalege kwa age ya miaka tisa aweza kupata damu yake kwa age ya miaka tisa mwanamke kibalege huwa yupata hedhi chini ya miaka tisa haitwi hedhi yaitwa damu fasadi 55 years mwanamke haoni tena damu yake akianza kupata damu aweza kushika mimba yuko tayari damu ikizuia ni monopause hawezi tena kuzaa kwa hivyo akira tasa bimaana alipata damu yake ya mwezi hakushika mimba akazeeka ashakuwa ni monopause ashakuwa ni mzee atakuwa pia hazai na yeye pia shazeeka kwa hivyo kwa njia zote zile zile sababu asbabu liinjabi jami'uha mu'attala zile sababu zote za kibinadamu tulioumbiwa nalo kimaumbile za kushika mimba huyu mwanamke hazipo tena wa mraati athira fahabli fahabli min ladunka waliya fahabli itokamana na alhiba hiba hiya al biduni muqabil au bila muqabil ni kupewa kitu bila ya ritani yoyote tumetangulia kusema zile sababu za kushika mimba hazipo kwa mola wangu ukunipa mtoto wewe utanipa mtoto kama tunu bila mimi kumiliki sababu za kuweza kushika mimba na kuzaa mtoto ndio amomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huu mtoto wa nini watunu huu ni mtoto wa nini watunu itokoa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fahabli min ladunka waliya min ladunka ay min indika atokao kutoko kwa wewe ya Allah hapa almutakallim anayeomba hii dua nabii Zakaria alayhi salam ya'lam anna kulla shay'in min 'indillahi bitaqdirihi wa khalqihi al-asbab wa musabbibatiha taban li khalqiha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajua kila kitu na vyote vitoka kwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba vitu na akaumba visibabu vya vitu leo kutaka kuzaa process ni hiyo hiyo uoe upate mke umundame kukutane mani yako na yai lake ilikuwa fertilization ikuwe mimba isipopata isipopitia prosesi itakuwa nini miujiza akizaliwa nabii Isa itakuwa miujiza na miujiza ya nani ya mitume kwa hivyo hapa aomba kwa Mwenyezi Mungu mjuzi wa kila kitu mweza wa kila kitu amtunuku waliya ai ibnan hii kalima wali ni la mtu alladhi yali amra al-insani fayakhlufu ba'da mut ataka mtu atakayechukua ile kazi yake ndio huyu wali hakuomba mtoto tu kama wanaomba watu wanaoana zile siku za mwanzo watu hufanya sex sana okay ni alaka geni ni mambo mageni na wao lakini kila mmoja mume na mke bwana na bibi harusi watafutani mtoto kila mmoja atakujua nazaa na wale waliooa imagine lahza ya kwanza pale ulipoambiwa bana mkeo ashika mimba wajiona nini umekuwa nini rijal nenda kumbuka mtoto wako wa mwanzo anapozaa ukibeba umekuwa sasa kutoka mume umekuwa nani sasa baba angalia ile fakhri wewe ngalia yule aliyobeba mtoto wake wa mwanzo akimbeba hambebi kama yule ambaye anatoa wawili watatu wanne washazaa wingi ashachoka wako spare siye yule wa wa mwanzo kwa hivyo huwa aliomba mtoto lakini si mtoto wa aina yote kwa ukiomba mtoto uombe dhuria saliha yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radhiya aya hii yaonesha ile hofu aliyokuwa nayo kuwa dini isipotee ataka yule atakayesimamia atakamrithi huyu mtume hukumu yake kama hukumu ya mitume yote mitume hairithiwi mali na mashamba na majumba hamu yao si dunia hamu yao si mali leo wafalume kila mmoja katika mfalme atakazae mtoto wa kiume asiyokuwa mtu wa kiume hivi mfalme wa Omani hana mtu wa kiume hana wa kumrithi wengine ndio hurithi watu wa kike maliki ya Uingereza ndio si ajabu kwa wazungu mwanamke kupewa umbele itakuwa kama hali ya Kisra akapewa ufalume binti yake mtume sallam akasema walla amru qaumin wallau amrahum imraa yameharibika yameangamia mambo ya watu wanaomtawaza mtawala awe nani mwanamke bilmunasaba tunataka msimu wa kampeni kuna wake wanawake chungu nzima wanasimama kuna women's rep kuna MCA na kuna mapicha yamebandikwa na kila alopiga picha atakatoke kwa sura miji lipstiki miji nini haramu ile na sijui kama wana waume na kama wanaume basi madayusi e, mkeo ajianika kila mahali na mpigwa picha onekana ni nzuri yarithuni wayarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radhi radhiya mitume hairithiwi mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na al-Bukhari عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقه sema sisi haturithiwi tulichokiwacha ni sadaka kwa hivyo bi Fatima radhiallahu anha kuna special case kuna hususia haingii kwenye amri ya Mwenyezi Mungu yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil katika mirathi ukiwa una watoto wa kiume na wa kike watoto wa kiume wapata mara mbili mtoto wa nani kwa hivyo binti yomrithi nani baba lakini kwa hadithi hii bi Fatima hamrithi nani babake ambaye ni mtume swalla kwa sababu yule baba si wake peke yake ni baba yetu ma kana muhammadun aba ahadin walakin rasulullah ni mtume ni wetu sote kwa mali sasa swali laja je aliwawata nyuma katika wakeze na watoto wake watasimamiwa vipi wamewekewa fungu maalumu katika baitul mali nao ni katika mali ya fei surah al-hashr aya saba ma afa allah ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasuli وللرسول ولذي القربى wanafungu maalumu litokalo kwenye baitul mali wakipewa wao kwa mitume hairithiwi mali warithiwa elimu kwa hadithi iliyopokewa na Tirmidhi عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة maulama ni warisi wa mitume innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman mitume hawakurithisha watu dinari wala dirham dinari na dirham ni sarafu za wakati wa mtume sallam dinari ni gold coin na dirham ni silver coin dinari ilikuwa na uzito maalumu nayo ni 4.25 grams za dhahabu dinar na kwa hakika hii ndio real value hizi noti asili ya kuletwa kwake zilikuwa ni backed by gold twatoa elfu moja au elfu kumi mkabala wake tumeweka dhahabu ikenda ikenda mpaka ikaondolewa tulizonazo ni makaratasi toamini ndio taona zile serikali zikipenduliwa ama zikiwa zinafujo kina Afghanistani kina Somalia wenda sokoni na wilbaro mrundo wa nini wa makaratasi sasa makaratasi tu tuamini tu makaratasi <laughs> ndio utaona leo bei ya dhahabu iko wapi dhahabu yapoteza thamani yake itie kwenye kwenye lindi la choo hawa wanaozubua mashimo ukiingia hutoa dhahabu utaona nyeusi kishughuliwa ya wanini yadegea mngaro wake kwa sababu thamani yake dhati yake lakini yale makaratasi tu ayoko kinyata ayoko Ibrahim Lincoln <laughs> ni karatasi ni karatasi tu kwa dinari ni gold coin eh? inma warathu ilma wamerithisha elimu kwa hivyo maulama wamerithi elimu ikiwa umerithi elimu ya mtume utakaurithi pia mwenendo wa mtume watakaurithi tabia ya mtume watakaurithi kazi ya mtume elimu si ya kukaa ukaizuia kuieneza utakwenda ulizo siku ya kiyama kileo unachokijua umekibalighisha faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin faman akhadha bihi ay bililmi atakayepata elimu akaifanyia kazi akhadha bihadhin wafirin ay nasiban tamma unafungu lotimia yarithuni wa yarithu min ali yaquba ataka mtoto atakairithi kazi yake ya kubeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu wa kuwalingania watu wa yarithu min ali yaquba na atakuwa mrithi hapa yawezekana kuwa ni ali Yaqub hasa hiki ni kizazi chema Yaqubu ni mtoto wa nani Ishaq Ishaq mtoto wa nani Ibrahim Yaqubu anamzaa nani Yusuf hii ni golden chain silsila dhahabia Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim mjukuu kitukuu mtoto baba babu ni cheo na Yakub pia jina lake ni Israel yaqub nickname yake nani Israel sabani Israel yeye ndio kutokamana na nafsi wake ndio kuzalikana matumbo ya nani banu Israila yarithuni wa yarithu min ali yaquba awe ni hamalati sharia awe abebe sheria iliyoanza kubebwa na hao awe ni mrithi katika hicheni iendelee waj'alhu rabbi radhiya ay mardiyan indak awe ni mwenye kumridhia atamridhia kupitia nini imani yake kupitia matendo yake mema kupitia jihadi hii fi sabilik kupitia dawa atakoibeba kuwalingania watu iwe maisha yake katika mustawa ya arridha ladaika maisha yake ataishi maisha ya kuridhiwa na Mola wake huyu ndio mrisi alomuomba atakayejaza pengo la kubeba dawa baada ya kufa kwa yeye Zakaria alayhi salam mrisi huyu atakubeba dawa ni mzigo kusema haki ni mzigo ah mzidi bwana kila kitu haramu ufidhuli huo na mitume wakabandikwa paka na majina mrongo shairi mwandazimu yale ambao wayalingania kuyapinga ndio yale utakaobandikwa wewe hii ndio kaida hii ndio uslubu kile ukipingacho ndio kile ambacho utakachobandikwa wewe waj'alhu rabbi radiya abu salih asema nabiyan kama ja'alta abahu nabia aomba awe ni mtume kama ulivyofanya babake ambaye ni Zakaria kuwa nani kuwa ni nabii yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radhiya atakayurithi unabii wangu na unabii wa kizazi cha Yaqub na umfanye mtoto huyu kuwa ni mwenye kuridhiwa na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na